Vjerozakonik poslanika sallallahu alejhi ve selleme je došao da ukaže ljudima na svako dobro koje ih približava njihovom stvoritelju i da ih spriječi i da im zabrani činjenje bilo kakvog zla koje ih udaljava od milosti njihovog stvoritelja azza ođel. Kako je došlo? u hadisu koga bilježi imam El Bejhek i u svom dijelu Šogo Liman drugi sa dobrim lancem prenosilaca. Pa ko pogleda u kuransko-hadijske tekstove, vidjet će da je Kur'an i sunnet da su posvetili posebnu pažnju kada je u pitanju muslimanska porodica. Općenito, a posebno kada su u pitanju djeca. I kada bi neko htio da sabere sve ajete i da komentar na njih i sve hadise sa komentarima koji govore o djeci, vjerujem da bi mu taj posao uzeo godine i godine njegovog života. I pitanje je da li bi to mogao sve obuhvatiti i sve pobrojati. Poslanik sallallahu alejhi ve selleme bio najmilostiviji čovjek prema djeci Kaže Enes radijallahu anhu, služio sam poslanika sallallahu alaihi wasallam deset godina i nikada me nije ukorio. Možete zamisliti da sluga služi čovjeka deset godina i nikada mu ne uputi ni jedan jedini prijekor. U drugoj predaji se kaže ma kale li uffin qat nikada mi nije rekao uh uh je najmanji mogući prijekor. Čak mi ni to nikada nije kazao. Djeca u islamu imaju svoja prava. Jer su prava djece puno veća nego njihove dužnosti. Dužnosti nastaju u kasnim periodima ili etapama života. Prava su njihova velika, pa je pravo djeteta da se sa njim šali, da se sa njim igra, da ga zagrliš, da ga poljubiš i slično tome. To su osnovna prava koja ne smiju biti uskraćena djetetu. Pored odgojnih prava koja svakako dolaze, no, među, no međutim imaju i ona svoje mjesto i svoje vrijeme. Bileže Buharija i muslim od Ebu Hurere radijallahu anhu da je poslanik sallallahu alaihi sallam poljubio Hasana pred Elakra ibn Habis. Pa je rekao Akra, kaže Allahom poslaniče, ja imam desetero djece, nikada ni jedno nisam poljubio. Pa je rekao poslanik sallallahu alaihi wasallam, men la jerham, la jurham. Ko ne bude milosti, neće se ni njemu Allah smilovati. A u drugoj predaji koju bilježi Buharija da je jedan pustinjak vidio poslanika sa osaleme kako je poljubio dijete pa je rekao mi to ne radimo, mi to ne činimo. Pa je rekao poslanik sallallahu alaihi wasallame šta ti ja mogu, odnosno ne mogu ti ja pomoći ako je uzvišeni Allah ostranio milost i rahmet iz tvoga srca. I bileži imam Nesai i hakim sa vjerovstvenim lancem prenosilaca od Šeddada ibn al-Hada radijallahu anhu da je poslanik sallallahu alaihi wasallame izišao na jaci u namaz a sa sobom nosi Hasana ili Huseina pa je stao u mihrab donio početni tekbir počeo sa namazom pa je učinio seždu, pa je dugo ostao na seždi. Kaže Šeddad, nikada tako nešto nije učinio. Kaže, pa sam digao svoju glavu sa sežde, da vidim šta se dešava. Kaže, a sabi su prije toga, vidio je da je Hasan ili Husein na njegovim leđima. Pa kada se završio namaz, samo še dad zna šta se desilo. Drugi ashabi ne znaju, nije niko dizao glavu. Pa su kazali Allahov poslaniće, učinio se nešto čudno. Otišao se na seđdu i dugo ostao, nisi tako imao običaj činiti. Pa kaže, ovaj moj sinčić popeo mi se na leđa, kaže, pa sam mrzio da ga požurujem dok se ne zasiti. Dok se ne zasiti. Kaže Allah, poslaniče, mi smo pomislili da se desilo nešto ili da eventualno primaš objavu u tom momentu. Kaže, nije se desilo ni jedno ni drugo, nego popeo se na moja leđa, kaže, pa sam mrzio da se pomjeram i da ga uznemiravam dok se ne zasiti. I kaže se u jednoj predaji uzjahao me. Uzjahao me u namazu i poslanik sallallahu alaihi sallam nije se nikuda pomjerao. I došlo je predaj koji bliži tabarani sa slabim lancem prenosilaca od džabira radijallahu anhu, Kaže, ušao sam jedne prilike kod poslanika, sallallahu alaihi wasallame, a Hasan i Husein na njegovim leđima, a on hoda na rukama i koljenima. I kaže, ni'mel džemel, džemelu kuma. Kaže, lijepa je vaša deva koju jašete. No, međutim, ova predaja ima slab lanac prenosilaca. I došla je kod imama Ahmeda sa vjerodostanim lancem prenosilaca od Muavije radijallahu anhu da je rekao vidio sam poslanika sallallahu alaihi wa sallame kako je uzeo i sisa jezik Hasana ili njegovu usnu. Pa je rekao, neće uzvišeni Allah kazniti vatrom jezik ili usnu koju je sisao poslanik sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. I to sigurno ljudi jeli, osjećaju prema djete koja da kaže jednostavno mogu bi ga pojesti. Je tako? Koliko ga voli. E u tome je poslanik sallallahu alaihi wa sallam pokazao najbolji najgoli primjer. I došlo kod Buharije i kod muslima da je poslanik sallallahu alaihi wa sallame klanjao noseći u mamu čerku za inebinu. A u vjerodostojnim rivajetima da bi je stavio na vrat sebi u namazu. Ne drži je, nego je stavi kako? Na vrat sallallahu alejhi ve selleme i tako klanja. Pa i na osnovu ovoga hadisa imam Buhari u svome sahiju naslovio poglavlje, kaže poglavlje o onome koji stavi malu djevojčicu na vrat kada klanja. Sallallahu alejhi ve sellem. I bilože Buhari i muslim od Mahmuda ibn Rebije, kaže a kaltu min an nabi sallallahu alejhi ve selleme medjeten medjeha fi wajhi wa ana ibnu khamsi sinin Kaže, zapamtio sam među jednu od poslanika, sa sallallahu a imao sam pet godina kada mi je učinio tu među u moje lice. A međa je da se napune usta puna vode i onda se šprica voda iz usta, pa je tako poslanik sa osvrame špricao vodu u lice Mahmuda jednu rebije, a ja sam, kaže, imao samo pet godina. I pogledajte što su zapamtili, sa pet godina dijete je zapamtilo što mu je uradio poslanik sa osvrame i nakon toga, i nakon toga to prenosi. Jer djeca su, jeli, ima razlike među njima, ali općenito znaju djeca biti pametna i znaju zapamtiti ovaj lijep događaj koji im sam je desio. Kao što znaju zapamtiti ružan događaj. Spominje se u knjigama a, istorije da je u vrijeme Hadžaža ibn Jusufa Thakafija, poznatog namjesnika koji je bio jeli, nepravedan, koji je bio namjesnik Abdul Melika ibn Marwana, halife u to vrijeme, da je jedan dječak na ulici vrijeđao hađađa i govorio mu ružne riječi. Znači, u odsustvu njegovom. Pa je to čuo vojnik koji je bio, znači, uz hađađa. I koji mu je bio pokoran i poslušan. Pa je nakon toga uhvatio dječaka i doveo ga kod hađađa. Kad ga je uveo kod hađađa, vidio je da je hađađ onako nastavljen u lijepoj foteli. Proučio je ajet pa kaže etebenune bi kulli ri'in ajeten ta'besun o tettehidune masanja le'allekum tahludun. Kaže, zar vi na svakoj uzišici zabavljajući se palate, gradite i tvrđave dižete kao da ćete vječno boraviti. Hoće mu kazati to što imaš i u čemu živiš, neće to biti vječno. Kada je pročio mu taj ajet, Hadžar se ispravio i sjeo. Jer oni su poštovali Kur'an. I sudili su po Kur'anu, iako su bili nepravedni. No međutim, danas mnogi koji niti ga poštuju, niti sude po njemu. Pa je uspravio se i sjeo kada je čuo riječi Allaha te barake o teala. Zar vi, kaže, zabavljajući se, na svakom mjestu palate, zidate i dižete ih kao da ćete vječno boraviti. Pa mu kaže Hadžađ, Ibn Jusuf je vidim, kaže, da si ti pametno dijete, pametan momak kaže mu da e, hafizta l-Kur'an jesi li naučio Kur'an na pamet hafiza u arapskom znači čuvati pa kaže hafiz Kur'ana to je čuvar Kur'ana jesi li ti kaže ovaj sačuvao Kur'an se ga naučio, kaže mu ovaj, dječak, to se na arapskom može tako razumjeti, kaže, jesi li ti se bojao da će se to Kur'an izgubiti pa da ga ja čuvam, Pa je skužio Hadžađ da je postavio pogrešno pitanje. Pa mu kaže Hadžađ nakon toga Efe džemate Kur'an? Jesi li sakupio Kur'an? Pa mu kaže ovaj, momak, djete, dijete se raspravlja sa emirom. Kaže mu, a je li to Kur'an bio, kaže, rasparčam pa da ga ja sakupljam? Pa je opet skužio da je površno postavio pitanje. Pa mu kaže treći put, jesi li učinio Kur'an iza svojih leđa, to jeste ti si ispred njega i opet ga šta, čuvaš, opet sve u značenju jesi li ga naučio, ali se može razumjeti na drugi način, jesi li ga učinio iza svojih leđa, to jeste jesi li ti čuvar Kur'ana i paziš na njega i štitiš ga sobom, kaže Bože sam sačuvaj da stavim Kur'an iza svojih leđa, da ga bacim iza leđa, pa mu je rekao hađač, kaže, katelek je Allah, pa ma da je kul, kaže, Allah te ubio, reci mi šta da kažem, kako da te upitam, pa mu je rekao, vječa kaže, ako već hoćeš pitati, onda reci, tel uajtel Kur'ane ti sadrik, jesi li sakupio Kur'an u svojim prsima? Kaže, tako upitaj. Kaže, pa ga je tako upitao? Kaže, nam uajtuhu kullahu, alhamdulillah. Kaže, jesam, naučio sam ga cijelog, alhamdulillah. Kaže, daj mi nešto prouči. Pa je rekao, bismillahirrahmanirrahim, iza jae nasrullahi wal fetih, Ora eiten na se je to hudu ne ti fuađa i do kraja surem pluči. Suru nasr. Izađa je Kaže hađač, što znači izađa Kada dođe Allahova pomoć i pobjeda i vidiš ljude da u skupinama ulaze u vjeru. Kaže o hađač, kaže u vrijeme poslanika sallallahu alaihi sallam, ljudi su u skupinama ulazili u vjeru, a u tvoje vrijeme u skupinama izlaze iz vjere. Pa mu kaže hađač, teško ti se znaš ti s kim pričaš kaže znam u Halpivu šepane Sekif kaže pričam sa šeitanom iz Sekifa on je Sekafi kaže sa šeitanom pričam iz Sekifa eto s kim pričam pa je rekao Hadžađ svojoj sviti koja je oko njega šta mislite o ome čovjeku kažu ubij omiljeća kažu ubij ga odmah on je nepokoran vladar i ko otkaže pokornost, zaslužuje da bude ubijen, ubij ga. Pa mu kaže ovaj dječak, o hađaž, pogledajte djeteta kako raspravlja sa emirom i sa svitom njegovom. Kaže o hađaž, kaže, besjednici faraona, ono njegovo društvo, je bolje od tvoga društva. Kaže, kako to? Pa kaže, kada je došao Musa, a.s. i Harun, oni su kazali, erđih, erđih u ahahu, kaže, ostavi njega i njegovog brata, daj im malo vremena. A ovi odmah kaže, ubiva. Kaže, pa sa faraonovi, pri, je društva, njegovo družija bolja od, od tvoje. Pa mu je rekao, šta ti kaže, misliš o vladaru pravovjerni? Kaže, rabi Allahu anhu, a ne bil Hasan. Kaže, Allah bio zadovoljno sebol Hasanom, misli na Aliju. Ma kaže, ne pitam te o Aliji, nego te pitam o kome? On je bio, on je bio namjesnik. Mervana ibn Abdul Melik. Kaže, pitam te o, pitam te o Abdul Meliku ibn Mervan. Kaže, pitam te o Abdul Meliku ibn Mervan. Kaže, njemu od Allaha ono što je zaslužio. Kaže, zašto? Kaže, zato što je tebe postavio da budeš namjesnik njegov. Pa da ljudima muke nanosiš. Pa je rekao, kaže, vidim da si pametan. Kaže, daći ti četiri hiljade dirhema zbog svoje pameti, kaže, evo ti 4000 dirhema. Pa je rekao, kaže, ne trebaju meni tvoji dirhemi, Allah tvoje lice učinio bijelim i podigao te na visoko mjesto. Kad su to čuli sita, kažu, eh, ovo smo, kažu, čekali. Dok mu je ponuđeni metak, promijenio je šta? Priču, već mu čini dobu. Kažu, to smo čekali, jel kao što se kaže danas, šeho se kaže, nemoj molim te pričati puno, dobit ti svoju platu, imat ćeš svoj mir, potpuće se, nemoj ti pričati ljudima o islamu. Pusti ljude, nemoj umarati, a ti ćeš dobiti svoju platu koliko god hoćeš. Kažu, ovim je dječak, jeli, zaustavio se, jer je učinio dobu, kaže, je lice ti postalo bijelo i digao te Allah na visoko mjesto. Kako kaže uzvišenje Allah te barak je o teala, jeume te vjedu uđuhun, o te svedu uđuhun. Jednoga dana, ili toga dana, kada neka lica budu bijela, a neka lica budu crna. وَأَمَّا الَّذِينَ بْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ A oni čija lica budu bijela, oni su Allahove milosti, u njoj će vječno ostati. Kažu, gotovo je, znači učinio dobu kada se spomenule pare. Pa im kaže hađađ, kažu, niste vi to skon, niste vi to skopčali, niste vi to razumijeli. Kaže, ja sam razumio, ne dovi mene, on dovi protiv mene. On kaže, Allah ti učinio lice bijelim želeći da ja dobijem šugu. Da se ošugam, jer čovjeka se ošuga, je bijela, tako. Se ogubam. A kaže, Allah te podigao na visoko mjesto, kaže, hoće time da budem razapet. Kaže, jel tako mladić? Pa mu kaže ovaj dječak, katelak Allah ma efhamek. Kaže, Allah te ubio kako si pametan. Kako kopčaš, i kako kuži šta ti ja govorim. Pa mu kaže hađađ, kaže, ili kaže, ja sam tebe oprostio. ili kaže, ja sam ti oprostio to što si uradio zbog tvoga razuma. Pa mu kaže ovaj dječak, elakfu bijedillah la bijedik. Wal mulku lillahi la lek, wala džeme Allahu bejni u bejnek. Kaže, oprostio Allahu i ruca nije u tvojoj. Vlast je Allahova, nije tvoja. I kaže, molim Allah da ne spoji mene tebe nikada izišao je napad. Pogledajte, znači, ovaj, djece i sigurno da takvi, takva djeca su bila, znači, od onih koji su spremni bili da povedu muslimansko društvo i da učine, i da učine znači, dobro i hajr za, za muslimane. Bileži imam Buharija i bileži imam Nesai, imam Ahmed od Usame, Kaže, dolazio je poslanik sallallahu alaihi ve selleme i stavio bi mene na jedno stegno, a stavio bi Hasana na drugo, drugo stegno, potom bi oba dvojicu ovako pritisnuo, previo, privio na svoje grudi, potom bi kazao Allahumme irhamhuma fa inni arhamhuma. Kaže, Allahu dragi, smiluj se njima dvojici, i ja sam milosti prema njima, a u drugoj predaji Allahumma ehibbehuma fe inni uhibbuhuma. Allahu dragi, voli njih dvojicu jer ja volim njih dvojicu. Pored znači svoga što je poslanik sa osam imao najviše obaveza, bio halifa muslimana, osnimao državu, sa sviju strana imao svojih neprijatelja. Znači morao se brinuti o svemu i pored toga objava dolazi i udarali se temeli državi i vjeri koja će nakon toga ostati do sudnjeg dana jedina prizna tako da Allah azuđel, on je imao vremena da stavi djecu na, znači, na svoje krilo i da se sa njima a, igra, da ih mazi i da se sa njima šali. I došlo je kod imama Ahmeda sa dobrim lance proslata, kod imama Hakema od Ebu Hureyre, da je rekao, izišao je poslanik sallallahu alaihi wasallam jedne prilike, a sa njim Hasan i Husein, jedan na jednom ramenu, drugi na drugom ramenu. Možete misliti poslanika, sa osam, ide i nosi, znači, dvoje djece na dva ramena, pa kaže, jednom poljubi jednog, a drugi put poljubi drugoga. Pa mu je čovjek rekao, kaže, Allahu poslaniće, kaže, izgleda da ih voliš. Pa je rekao poslanik, sa osam, men ehabbehuma, fekad ehabbeni, o men ebgadahuma, fekad ebgadani ko voli njih dvojicu, voli mene. A ko mrzi njih dvojicu, taj mrzi, taj mrzi mene. I tako je poslanik sa Salasalame ponašao se prema djeci. Često bih djet, često bi djecu poslanik sa Salasalame znači, pomjelovao po glavi ili po obrazu i slično tome. Ja sam našao skupinu hadisa koji prenose, nije to samo činio sa Hasanom i Huseinom, nego sa drugom djecom. Prenosi se tako kod Buharije da je na dan osvojenja Mekke ili oslobođenja Mekke pomilovao po glavi Abdullaha ibn Salebu, ibn Soajra. Isto tako je učinio sa Kurretu ibn Ijas el Muzeni, kako bileži ima Mahmed i Tabarani sa ispravnim sredom i tako je učinio sa Hanzolom ibn Hozeimom ili Hizeimom i rekao mu Barak Allahu Fike. Učinio mu znači dogu. Isto je to učinio sa Abdullahom ibn Hišamom, kako bileži Buharije ibn Davud, i učinio je to isto tako sa Abdullahovim Džafarom i tri puta mu učinio dovu kako bileže imam Vesaji, imam Ahmed i drugi i to je učinio sa Jusufom i Abdullahom i dao mu ime Jusuf kako bileže imam Tirmizi i tako učinio sa Saibom ibn Jezidom kako bileže Buharija i kaže Džabir ibn Semura da je poslanik sa osrme jedne prilike klanjao podne pa je izišao iz džamije i krenuo svoje kući Pa su ga, pa je sve odbojice dječaka, pa je jednom počeo da gladi ga po jednom obrazu i po, i po drugom, sallallahu alaihi wasallame. Kaže, i pogledio i po mome obrazu, kaže, pa sam našao njegovu ruku da je hladna i kao da me da potire sa, znači, bocom u kojoj je misk. Takav je miris bio sa ruke poslanika, sallallahu alaihi wa alaihi wasallame. Kaže imam neovi nakon što je spomenuo imam muslim bilježi neke od ovih hadisa, kaže i ovim hadisima je jasan dokaz a, koliko je poslanik sa osaname bio nježan i blag prema djeci i kako se sa njima lijepo podio i to okazuje kakve je potpunosti kakvog je ahlaka i morala i čudi bio poslanik sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. I bilježi imam Ibn Mađe i Abdurrezak sa dobrim lancem prenosilaca, I kaže u stvari Imam al-Busiri, šeha Albani i Ahmed Šake da je predaja ispravna. Kaže, vidio sam, Ebu Hrere kaže, vidio sam poslanika sallallahu alaihi sallam da nosi Huseina na ramenu. A kaže, njegova pljuvačka se cijedi iz poslanika sallallahu alaihi sallam. A njegova pljuvačka se cijedi iz poslanika sallallahu alaihi sallam. Kaže Enes, kako bileži Tirmizi Jebu Davud sa ispravnim sanedom, Kaže, ponekad bi mi poslanik sallallahu sallam rekao, o ti dvouhi. O ti koji imaš dva uha. Svako ima dva uha. To međutim, pogledajte kao, jer poslanik sallallahu sallam se šalio, ali nije govorio nego istinu. Kaže, o ti dvouhi. On je zaista bio dvouhi, pa se tako znači šalio sa djecom. Kaže, uh, sad bilježi imam Ibn Maži, Ibn Višejbe, sa dobrim lancem prosilaca, od Jale ibn Murre, kaže, izlišli smo jedne prilike sa poslanikom, za osaleme, bili smo pozvani na ručak. Pa smo naišli, kaže, pored djece u jednom od medijskih sokaka gdje se igraju, pa je tu bio, među njima je bio Husein. Kaže, pa je poslanik, sa osaleme, otišao prije nas kada ga je ugledao i kaže, raširio svoje ruke i kao da ga hvata sa jedne strane, pa potrči a drugu, a poslanik sam sve potrči pred njega, pa opet širi ruke, a kaže, on se samo smije, I tako ga poslanik se više nasmijava sa vlastaneme, ovaj na jednu stranu ruke ispred njega, na drugu stranu ruke ispred njega, kaže da ga nije uhvatio jednom rukom ovako za bradu, a drugom rukom za potiljak. Kaže, pa ga je poljubio. Pa ga je poljubio i nakon toga je rekao Huseinun minni, o ene min Husein, habba Allahu mene habbe Huseinen, Huseinun septun mine lespalt. Kaže, Husein je od mene i ja sam od Huseina. Allah zavolio onoga ko voli Huseina. I Husein je, kaže, jedan ummet u hajru i u dobru. Husein je sam po sebi ummet u hajru i u dobru. I mi svjedočimo da volimo Huseina i da volimo Aliju radijallahu ta'ala anhuma. I mrzimo svakoga ko mrzi Huseina i ko mrzi Aliju. I mrzimo svakoga ko pretjeruje u ljubavi Ali i Huseina. Pa ih hoću učiniti, učiniti i božanstvima. Nego ovo je ljubav koju je poslanik sasnetio od nas da volimo ehlul bejt, njegove potomke, a to je ljubav šarijatska, da ih volimo i da im damo njihovo pravo, ne uskraćujući ništa od tog prava, no međutim ne, ne dajući im stepen koji, koji im ne pripada. I bilježi ima Mahmed, i bilježi ima Melbegavi, sa dobrim lancem prenosila ta, kako kaže imam El ali neki kažu da je predaja Mursal, da bi poslanik sa osame poredao a, Abdullaha i Ubejdullaha i drugu djecu Benul Abbasa, pa bi rekao men sebe ka i leje ka lehu keza o keza. Ko prvi dođe do mene, ko dotrči, dobit će tako i tako. Pa bi dotrčali, pa bi im dao ono što im je obećao i nakon toga, kaže, skakali bi po njegovim leđima, po njegovom bratu, po njegovim prsima i igrali se sa njim, znači, kao sa običnim, kao sa običnim čovjekom, sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. I bilježi imam Ahmed i El Bezar je bujala sa dobrim lancem prenosilaca od Enesa, kaže da je Melek Hiše tražio dozvolu od Allaha te barak je otala da posjeti poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Pa mu je dozvolio. Pa je došao, pa je rekao Rasulullah sallallahu alaihi wa sallame umu selemi da ne dozvoli nikome ulazak u kuću. Da stane na vrate, ne da nikome da ulazi. Kaže, pa je došao Husein na valjivo dok nije ušao. Pa je ušao, pa je počeo skakati po leđima i po vratu poslanika sa losanom. Pa je melek smrti rekao, kaže, a, melek, melek kiše, kaže, o Allahov poslaniće, voliš li ga? Kaže, volim. Kaže, što se tiče Huseina, njega će, kaže, ubiti tvoj ummet. Njega će ubiti ko? Tvoj ummet ako hoćeš, kaže da ti poklonim, Melek Hiše je rekao, ako hoćeš Allahov poslaniće, da ti pokaže mjesto gdje će ga ubiti. Ubit će ga tvoj umet ako želiš da ti pokaže mjesto gdje će ga, gdje će ga ubiti. I bilježi ima muslim od Enesa radijallahu anhu, kaže, bio je poslanik sallallahu alaihi sallam čovjek sa najljepšim ahlakom. Bio je čovjek sa najljepšim ahlakom. Jedne prilike me je, kaže, poslao da obavim neku potrebu za njega. Pa sam rekao, vallahi neću. Enes rekao, vallahi neću. A kaže, u mojoj duši nešto me tjera da to obavim. Pa sam, kaže, krenuo i naišao ulicom, djeca se igraju. Kaže, pa sam stao pored njih. Kaže, ne prođe malo kad iza mojih leđa poslani sallallahu alaihi wasallam. Kaže, pa me uhvatio za vrat, kaže, Enese, jesi li, kaže, otišao da obaviš ono što sam ti rekao? I smije se. Pa kaže, jesam, evo odo sada. Jesam, evo odo sada. Pa ga nije korio ni zato, sallallahu alaihi wasallam. I veliš imam Buharija u svome sahihu, od Umu Halid bin Tuharid ibn Sa'id, kaže, došla sam sa mojim babom kod poslanika, sallallahu alaihi wasallam, sa Halidom. Kaže, Pa sa muže uzela i igrala se sa pečatom njegovog poslanstva koji je bio na njegovim leđima, sallallahu alaihi wa sallam. Pa me je otac ukorio. Pa me je otac ukorio zbog toga. Pa je rekao, da, pusti, pusti nek se igra. Pusti je, neka se igra. I došlo je, u vjerodostojnoj predaji da je poslanik plakao za Ibrahom, za Ibrahimom, ili je plakao za jednim od svojih unuka koji je preselio. Pa kad je upitan o tome, rekao je Rahmetun džalaha Allahu fi kulubila ibad. Kaže, to je milost koju Allah učinio u, srcima svojih stvorenja. Kao što je poznata priča koju bileže Buhari Muslim, kada su dvije žene ostavile djecu da se igraju, pa je Jedno od to dvoje djece pojeo vuk. Pa došla kod Davuda, ali i sram da im presudi. Pa je presudio starijoj. Presudio je starijoj. Pa kad se izlaza napolje, pita, napolje pita sin Sulejman, kako je presudio babo? Kaže, presudio je stariju. Kaže, ja ću vam presuditi. Dajte mi, kaže, djete i dajte mi nož da prepolim ga i svako je popola. Svaka će biti zadovoljna. Pa kaže mlađa, ne, ne, ne, ja odustajem, kaže, to je njeno dijete. Pa je presudio da to dijete se vrati mlađom. Zato što je majka djeteta, stara ne, starija nema šta da izgubi, je tako? Ona je izgubila dijete, nema šta izgubiti. Pa kada je reagovala mlađa, znao je da je to njeno dijete, jer ona žali, ma, milost znači prema svome djetetu, pa da bude kod druge živ, draže joj nego da bude mrtav, da bude mrtav kod nje. Kada smo ispominjali ovdje djecu, a, sjetio sam se, možda smo to trebali u prošlom predavanju kada smo govorili o propisima vezanim za ezan i za djecu. Učenjaci kažu, neki učenjaci kažu koji smatruju da se uči ezan djeci, to mi smo podrobno govorili na prošlom druženju koji je bio, bio o tome. Ezan se uči djetetu kada se rodi, a ne klanja se. A kada umre, klanja se, a nema čega. Nema je zana. Pa kažu, ovo nam ukazuje na činjenicu da je čovjekov život kao što je između ezana i kameta. Između ezana i početka čega? Kad se rodi ima ezan, a nema namaza. I živi kratak katakver kao što mi čekamo da paljamo sunnete 10, 15, 20 minuta, 5, 10, nije bito koliko. I nakon toga i kamet počinje šta? Namaz. E kada takav je čovjekov život? Takav je čovjekov, takav je čovjekov život. Bilži vam Ahmed u svome musne sa dobrim lancem prenosilaca od Ajše radijallahu talanaha da je poslanik sa osaname čuo glas djeteta kako plače pa je ušao i rekao, kaže, zašto mu ne proučite rukiju od ukora? Od, od uroka. Zašto mu ne proučite rukiju od uroka? I bilježe Buharija i Muslim u svojim hadijskim zbirkama Od Enesa ibn Malika kaže, bio je poslanik sallallahu sallam je čovjek sa najljepšim ahlakom, najljepše čudi. A ja sam, kaže, imao brata koji se zove Ebu Umeir. Ebu Umeir to je sin Ebu Talhe. Ebu Talhe i Umu Suleim. Umu Suleim je majka Enesa. Pa ima imala jednog sina koji je preselio. Pa je došao Ebu Umeir drugo dijete, pored onoga što je bio Abdullah. Da li je to bio Abdullah ili nije, Allahu Teala Alem, kada je poslanik sa osam rekao, barek Allahu lekuma fije gabirina ili tikuma, Allah vama učinio vašu prošlu noć blagoslovljenom. I o tome smo hadisu isto govorili kada smo govorili o temeljima islamskog društva. Pa imao ovaj dječak koji se zvao Umeir, imao je vrabca, pa je, bra, pa je vrabac umro. Pa bi došao poslanik sa osam kod nje i kaže O Ebu Numeir, ja Eba Numeir, a, ja Eba Umeir, ma fa'ale Nugair. Ja Eba Umeir, ma fa'ale Nugair. O Ebu Umeire, šta je to bilo sa Nugairom? Šta je bilo sa vratcem? Pogledajte kako je poslanik sa osreme prilazio djeci. U stvarima možda bi mi smatrali da je to gubljenje vremena i da ne treba čovjek da se zabavi sa takvim i sličnim stvarima da gubi svoje vrijeme. Pa je poslanik sa prilazi djeci i kaže šta je uradio svoj vrapić? Pa su neke nezdalice koji ne razumiju ni din, ni vjeru, a posebno ne hadis poslanika sa osrbe, kazale vi koji prenosite hadise, prigovaraju našim muhadisima, Buhari, Muslimu i ravijama koji su to prenosili, kaže, prenosite od poslanika sallallahu sveme stvari koje nemaju nikakve koriste. O Ebu Numeri, šta je uradio vrabac? Kako je to hadis? No, međutim, kome Allah srce zapečati, ne treba mu više od toga. Ne treba mu više od toga. Pa su prigovarali. Pa je došao jedan islamski učenjak koji se zvao Ebul Abbas Ahmed ibn Abi Ahmed Tabari, poznat kao, kao Ibn Al-Qas, pa je napisao posebnu knjigu o Mehadisu. hadisu. Knjigu o Mehadisu. hadisu. I spomenuo preko 60 koristi koje je izvukao iz ovoga šta? Hadisa. Pa je došao Ibn Hajar u Fethul Bariju, pa je još dodavao na to. Kada bi nam rekao izvucite koristi iz hadisa, o Ebu Omeire šta je uradio Vrapčić? Šta smo kazali? Možda bismo navukli na 4-5 maksimalno. A ovaj 60 Ibnu Hadžer dolazi još dodaje na to. Šta misli, jedan hadis u kome nema posebnih propisa, jasnih, vidnih, iako imaju u njemu propisi. Samo ih treba razumjeti, treba i shvatiti. Pa Ibnu Hadžer, znači, spominjao to u svom dijelu kućnog bari, pa su na takav način odgovorili ovaj, neznalicama Prenosi se čak od imama Šafije da je rekao ome hadisu ima dvije stotine koristi. Koliko je tačno ta izjava od imama Šafije, ne mogu sada kazati. To je ono što se sjećam da se prenosi od imama, od imama Šafije po ome, po ome hadisu. Tako da sve što je preneseno od poslanika, sallallahu alaihi vseleme, u tome ima korist, samo kako kaže poslanik sallallahu sa osrame, Allah se smilovao osobi koja prenosi od mene kako čuje, možda kaže onaj koji čuje da će bolje razumjeti od onoga koji šta, kako i prenosi. Pa imate neko ko bolje? Ebu Horejde. Prenosi li više hadisa od Ibn Abbasa? I od Ibn Mesouda? Od zajedno njih dvojice više prenosi. No međutim, kad pogledate u knjige Fikha, koliko ima fetvi od Ebu Horejde? Malo. Neći naći od Ebu Horejde malo fetvi. A od koga su fetve? Od Ibn Abbas i Ibn Mesouda, tako? Pa neko prenosi i koliko je ravija prenijelo Ebu Kurejb, koliko je prenio predaja? Jeste kad čuli da Ebu Kurej, da imam, kaže fetvu, on je prenosio hadise. Ali su ti hadise došli do imama Ahmeda, došli do imama Malika, do Ebu Hanife, do Šafije, do imama Ibn Abdel Bara, do Neovije, do Skalane. Pa su oni vadili iz njih šta? Propise. Pa ti možda znaš prenijeti, ali ne možeš shvatiti. Pa ako ti ne razumiješ, ima neko ko, ima neko ko razumije. Tako da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio čovjek koji je najviše, znači milosti i pažnje ukazivao djeci. I došao je čak od imama muslima Ibu Dauda i Tirmizije od Đudame binti Rohib Elesedije. Kaže, čula sam poslanika sa osam da je rekao, htio sam zabraniti gajlu. Htio sam je zabraniti. No međutim, kaže, kada sam vidio Furs i Rum, da oni to čine, pa da ne šteti njihovi djeci, kaže, odustao sam od toga. Šta je gajla? Gajla je a, odnos sa dojiljom. Dok je žena znači dojilja, da nema sa njom odnosa. Zašto? Da, zato što to mogu štetiti kome? Djetetu. Pa kaže, vidio sam da to rum i furs čine, da nešto ti njevoj djeci, pa kaže, dozvolio se. Subhanala, iako je to otežanje veliko za supružnike, no međutim pravo djeteta u islamu veliko. Pa poslanica osrame nije to htio zabranti, zato što nije bilo, jeli, nije bilo vidne, vidne štete u tome. I bile bileže Buhari i Muslimu od Ebu Horeire radijallahu anhu da je poslanik sallallahu alaihi sallam rekao Najbolje žene koje svi kada jahale deve su dobre žene kurejšike. Dobre žene kurejšike. One su ahnahu ala walad fi sigarihi. Kaže, one su najbolje prema svojoj djeci dok su mala, i najbolje paze prava svojih muževa. Ovdje u komentaru ovoga hadisa kaže imam neovi najbolje paze na svoju djecu dok su mala, kaže najmilostivije su prema njima i najbolje ih odgajaju. Tako kaže imam neovi u komentaru šta ovoga hadisa. I najbolje ih odgajaju i kaže ne udaju se tek tako dok su djeca mala kada ostanu bez oca. Jer kada se majka uda za drugog čovjeka, obično tada trpi šta? Dijete trpi jer ona je zaposlena sa svojim mužem, on telazi kod njene majke, kao što smo govorili u našem prošlom, u našem prošlom predavanju. Pa je zbog toga poslanik sa osvijem pohvalio i zašto kaže? Zato što su posebno pažljive prema svojoj djeci ti, ti sigarihi, dok su djeca mala, dok su djeca, dok su djeca mala. I tako Draga moje braće i cijene sestre, brojni su hadisi. Zaista mi ćemo kroz ova naša predavanja skrati koliko možemo, ali toliko je tih predaja koje ukazuju znači kako se čovjek treba obhoditi prema svojoj djeci. Možda mi još uvijek nismo došli do onoga što vi očekujete odgoj djeteta, ali sve, sve ovo odgoj djeteta. Kroz ovo se izgrađuje ličnost djeteta. Djete koje nije odraslo u ovakvom ambijentu, neće kasnije moći prihvatiti ono što mu nudiš od terbi od odgoja neće moći. Pa se znači ovo stvari koje su svakako bitne i koje se moraju primijeniti. Koje se moraju primijeniti. Čovjek mora sebe tjerati, znači da primjenjuje ono što je činio poslanik Salosarame. mu to bilo teško, kama, taman to da nije navikao činiti, no međutim, može se sve, može se sve naučiti. Budući da smo u naša dva prošla predavanja oduljili više nego što smo planirali, šalopeala, sada ćemo zadovoljiti ovim što smo kazali, a opet ćemo u našim narednim predavanjima govoriti znači o ovoj tematici koja smatram da je goruće pitanje i koja sigurno tišti svakoga od nas naročito zbog situacije i okoliša u, u kome živimo. Nema Allah te barak ta'ala da nam da čestit i pobožan porod i da pomogne nas u odgoju naših porodica i da nas spoji sa njima u džemnetskim prostranstvima sa iskrenim dobrim i šehidima.